Hadisler önümde parlar ay gibi Zulmeti gideren mehtaba benzer Mezhepler görünür bir saray gibi Delil arayınca girdaba benzer Delil arayınca girdaba benzer Kıyaslar yabancı, reyler yabancı Keşifler hep sahte, şeyhler yalancı Hakikat ne küzde, yürekte sancı Tutan olmayınca hak hava benzer Tutan olmayınca hak hava benzer Hakkın dini gurbet, dindarı garip, samimiyet yitik, riyakar habib. Hastalıklar berbat, neylesin tabip, derdi bilmeyince Lokman'a benzer. Derdi bilmeyince Lokman'a benzer Rabbe tevekkül et al tedbirini sünnete uy terk et bidatlerini Resul gibi yap ibadetlerini Hakka burun büken şeytana benzer Hakka burun büken şeytana benzer Sabrınız olarsa sapıklık ehli Sana diyorlarsa cahil ve deli Resuller hissedar iblisin dili Kesen olmayınca destana benzer Kesen olmayınca destana benzer Nefsine düşman ol, hevaya uyma Hakka kulak kesil, batılı duyma Vahya uymayanı hesaba koyma Üzünü gizlerde ihvana benzer Üzünü gizlerde ihvana benzer